geen seens gehad nie, wat Kis betref, die seens van Kis was Jergmeel, en die seens van Missy was Magli en Eder en Je, Remot. Dit was de seens van die Levite volgens hulle families, en hulle het ook die lot gewerkt net soos hulle broers, die seens van O, Ron, in teenwoordigheid van koning David en Sadok en Aam, leg in die familiehoofde van die priesters en van die Levite, die familiehoof net soos sy jonger broer.